الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima. Posebno mu hvala na blagodati vjeri. Molimo ga najvećim imenom njegovim da, da nas počasti i da živimo u islam, a u trenutku našeg preseljenja da budemo u potpunom imanu. Amin. Gospodaru naš ništa nije lahko osim onoga što ti naučiniš lahkim, pa te molimo da nam uvijek olakšaš dobro u životima našim. Amin. Salavat i salam tvome miljeniku i poslaniku Muhammedu, čiji su nas hadisi i u ovoj hladnoj noći okupili. Molimo te gospodaru da nas proživiš u njegovom društvu, da nas počastiš da živimo njegovim stilom življenja i da budemo od onih koji stalno na njega donosi salavate. Amin. Draga braće i poštovane sestre, mi smo došli do 181. hadisa u sahihu imama Buhari. Prije nego što pročitamo hadis, ja bih vas zamolio onako kao što smo uobičajili, da priznajemo vrijednost onima koji vrijedi da se sjetimo dovom i fatihom imama Buharijeći u hadijsku zbirku čitamo. Redaj lillahi fatiha. Bileži Ibn Mađe u svome sunenu da Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao zaista je Allah mu dozvolio džehennem dva puta da otpusti svoju najveću vrućinu i svoju najjaču hladnoću. Kaže Božiji poslanik pa kada vidite da je dan najvrući u toj godini znajte da vas to džehennem na sebe podsjeća. I kada vidite da je dan najhladniji to vas džehennem na sebe podsjeća. I zbog toga od dova koje trebamo ovim danima učiti pored ove da Allah olakša svim njegovim robovima, pogotovo onim koji su stari iznemogli, da olakša onima koji imaju malu dječicu, kojima moraju voditi računa. Jedna od dova koju bi trebali učiti u ovim danima jeste gospodaru zaštiti nas od vraline džehennemske vatre i zaštiti nas od žestine džehennemske hladnoće. Ta dova na bosanskom jeziku može se učiti, a oni koji žele i na arapskom Allahumma inni a'udhu bike min harriha Gospodaru moj, utječem se tebi od njene žestine, vrućine, wa a'udhu bike min I molim tebe da me zaštitiš od žestoke zime džehennema. Vi znate da nas je dragi gospodar počastio pa ljudi danas žive puno udobnije nego što su živjeli prije, ne prije 50 ili 100 godina, nego prije 10 ili 20 godina. I uvijek moramo imati na umu da je kuranski ajet koji određuje odgovornost čovjeka u odnosu na ono što mu dragi Bog daje jeste kuranski ajet laju yukellifullahu nefsen illa ma ataha Allah svakoga duži onoliko koliko mu je dao koliko stvarno ima pretpostavku da učini e, poglavlje do kojeg smo došli govori o nečemu što je ranije bilo pokazatelj i, i jačine vjerovanja poglavlje zove kaže poglavlje Ređulu ju vodi u sahibehu. Poglavlje kada čovjek pomaže svome ahbabu da uzme abdest. Vi znate da, da se u predanjima kaže da je jedan od pokazatelja onaj vjerovanja, odanosti gospodaru kada osoba abdesti, abdesti u trenucima kada je, kada je hladno. Subhanallah, evo danas i javni hane kod Begove džamije pa mlaka voda. Tako? to su blagodati dragog gospodara koje treba, koje treba cijeniti. E, naravno, ovdje Imam Buharija nam u startu govori da postoji ova situacija u kojoj čovjek će ovaj znači imati pomoć od nekoga drugog prilikom, prilikom abdesta. Naravno, on će govoriti o šarijatskom tretmanu, ali ne ostavljajući nama decidno svoje mišljenje, nego je u komentarima hadisa se navodi kakva je situacija kada nam neko pomaže da da, da uzmem Znači, 181. hadis, Hadetheni Muhammed ibn Salam, prenio mi je Muhammed ibn Salam, kala ahverena Jezid ibn Harun, od Jezida ibn Haruna, an Jahja od an Musa ibn Ukbe, od Musa ibn Ukbe, an Kurejbin Mevla ibn Abbas, od Kurejba, štićenika ibn Abbas an Usame ibn Zaid, od Hazreti Usame ibn Zaida. Vi znate da je Boži poslanik Muhammed, a evo živimo dane Revijul Evela, dobio na poklon od svoje hanume Hazreti Hatidži dječak kojeg je ona našla na pijaci Mekanskoj kako se prodaje. Prodavali su ga kao da je roba bio je ukradeno dijete i onda je Hazreti Hatidža kako bi eto, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam poklonila nešto, a znate da nas je Resulullah naučio tehade u dajte jedni drugima poklone, vol, voljet ćete se. On je upravo otac od ovoga Usami ibn Zejda je taj Zejd kojeg je Hazreti Hatidža poklonila Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. I zanimljiva je, zanimljiv je detalj da je otac od, Usami da je njegov babo i da su ga pronašli. Našli su ga u Mekiji i došli su da, da ga uzmu nazad. I kada su došli, kaže Mohamedu sallallahu alaihi wasallam, kažu nije on rob, on je rođen kao slobodan. Kaže Mohamed sallallahu alaihi wasallam, pa uzmite ga nazad. Kaže, ali pustite da, da dijete dođe. Kada je dječak ovaj zid došao, pita ga Muhammed s.a.v. prepoznaješ li ovu dvojicu ljudi? Kaže, prepoznajem, ovo mi je babo, ovo mi je amidža. Kaže njemu, onaj Resulullah s.a.v. došli su da te vodi. Kaže, hoćeš li da ideš? Kaže, tako mi Allah ne bi nikoga zamijenio za tebe. Subhanallah, ostaje s onim komu nije biološki otac. I zbog toga kažu, prema biološkom ocu, vi znate koliko nas Allah druži prema roditeljima, prema oči, i prema majci. je ko te odgaja, alhamdulillah, svi imamo u životu ljude koji su nas odgajali, koji su, nekada je to neka nena, neki dedo koji je nas za ruku vodio, neki amidža, neki komšija. Posebno trebamo poštovanje pokazivati prema onim ljudima koji nas, koji odgajaju. Jer ne, ne živi samo tijelo naše, živi i duša, živi i srce. Znači lijepa riječ koju ti neko kaže. Danas imate Možda jedan od problema, kaže, jeftin je, kaže, govor. Kako je jeftin govor? Kažeš čovjeku ono što ne treba, možda će podići ruku na sebi. Kako je jeftin govor? Eto vrijedi koliko vrijedi ljudski život. Možda ćeš čovjeku pogrešno govoriti riječ pa će ubiti 10, 50 ili 100 ljudi. Kako je jeftin govor? Mohamed s.a.v. nam je pokazao svojim primjerom i evo plodovi toga su se vidjeli u odgoju Hazreti Zida da čovjek može čak i ono srce koje je teško pridobiti može pridobiti ukoliko se čestito obhodi i ukoliko slijedi sunnet Hazreti Pegambera sallallahu alaihi sallam. Kaže se enne Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lema efada min arafa. Kaže kada je došao sa arefata, kada je sišao sa arefata, tokom obreda hađa, adala ila šjab. Došao je u onu dolinu koja dolazi ispod arefata. Fakada hađetahu, pa se udalio i obavio je svoju fiziološku potrebu. Kale Usame ibn Zaid, Usame ibn Zaid radijallahu anhu je rekao feđa'altu asubu alihi wa voda pa sam mu ja polijevao vodu kako bi se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdestio. Fakultu ja zatim sam ga upitao Boži poslaniće etu salli fa al musalla emameke poslanik je rekao musalla je ispred nas. Znači nećemo ovdje klanjati u ovoj dolini, nego ćemo klanjati ovaj ispred ovaj ove doline. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi govori nam o, mnogim bitnim stvarima. Jedna od, od bitnih stvari koje stalno ponavlja jeste činjenica da je čovjek hajmo kazati dostojanstven onoliko koliko ne ovisi od drugih ljudi. Koliko smo puta to ponavljali? Ako zavisiš samo od dragog Boga, tvoje srce je u stanju se njemu krajnije predat. Čim imaš relacije, čim imaš zavisnost od bilo koga, ovdje Mohamed s.a.v. dozvoljava da se sipa njemu, iako u drugim hadisma zabranjuje, kaže zbog čega? Da bi nam objasnio da pospanje vodi, ili pomaganje, vi znate da je pomagati nekom je prilikom uzimanja abdesta, mekruh, pokuđen, ali da kaže nam Resulullah može se i to uraditi. Međutim, znate da 99% situacija u životu Mohameda sallallahu alaihi sallam on bi sam radio sve ono što se njega tiče. Do toga da njegova hanuma kaže sa je imao iglu i konac da može zaštiti odjeću svoju. Popravljao bi svoju obuću čak Muhammed sallallahu alaihi Sa sobom bi uvijek nosio misvak, nosio bi češalj, nosio bi stvari za ličnu higijenu. Čak nije niko, znači uvijek je nastojao šta? Da bude šta? Novisan. I mi kao umet Mohameda sallallahu alaihi moramo početi na taj način razmišljati. Kaže jedan, subhanallah, donio sam ti sahađa srđadu, okrene s druge strane Madin Čajna. Jel? Pa mi ne možemo, namaz obavljamo, evo, ranije, moj djedo Allah rahmetile bavio se, u Čilimare radio, Kod nas evo u Bosni i Hercegovini je poznato bilo taj zanat čelimarski. Uvijek poznat bilo jer je bilo vunije, bilo je. Mi, danas nismo u stanju onih srđade na kojima klanjamo. Nemojte sutra sabah kad bude, ko bude u kući klanju neki namaz, a ako krene s druge strane 90% će biti madinčajni. Tako. Subhanallah, dostojanstvo vjernika, dostojanstvo vjernika i vjernice u tome da ne zavise od drugih ljudi. I zato se trudimo, zato radimo, zato nastojimo. Zato, i subhanallah, ako išta karakteristika dok sam dolazi ovamo razmišljam, bila on oni uleme koja je odgojila uspješne generacije, Allaha i dragog, krajnja ozbiljnost, šta god radi. Bilo šta da radi. Imam, imam susret četvrtkom, nema, orlo gorle, ja dolazi. Jedan od alima, da ga Allah dragi da mu dane lijepi džennet Bedrudin al-Hasani, imao je predavanje, um, umro mu sin, kao mlad, vrlo mlad, kao dječak. Nije imao vremena, klanio je dženazu svome djetetu u džami onda rekao idite vi ga ukopajte, ja ne mogu, ja imam, ja imam predavanje sad. Mi bi paralizirali život dva mjeseca, tri, onaj, sve bi nam bio izgovor za šta, za Subhanallah. Dobro. Znači prva stvar i prva lekcija iz ovoga hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam jeste da se može, da se može pomagati osobi prilikom abdesta. Međutim, većina Lemije kaže da je to, da je to pokuđeno. Sada ovdje imam i nam tumači kaže traženje pomoći ima tri vrste. Prvo je da mu donese vodu. U tome kaže nema nikakve nikakve, nikakve smetnje niti je pokuđeno. Da neko donese flašu vode ili kanister ili ne znam da, da bi se ti abdestio. Drugo, dalje imam nevevi nastavlja, međutim bolje je da on to sam uradi. Subhanallah, jedan od halifa, Omer ibn Abdulaziz, desilo mu se, trebalo mi je nešto iz kraja sobi. Usto je sam i dofatio je. Kažu njemu ovi koji su bili tu u prostoriji, kažu Omere ti si halifa. Kaže trebao se jednom od nas na red pa ćemo ti mi donijeti. Kaže, kaže Omer ibn Abdulaziz, kaže jel da kad sam ustao bio sam Omer i kad sam sjeo bio sam Omer. Hoće reći ništa nije umanilo moju vrijednost to što ja sam za sebe završavam stvar. Dalje kaže, druga je, da, drugi tebi pere dijelove tijela, to je ima jedino kada je čovjek hasta, kada je čovjek bolestan, tada može. Ovo je, kaže, pokuđeno osim ukoliko postoji potreba. Imate da nas Allah dragi sačuva, ima teških oblika bolesti gdje čovjek biva biva ovaj nepokretan. Jedan od velikana u ovom gradu, da mu Allah dragi dan je lijepi džennet, Munir Gavran Kapetanović, on je bio nepokretan i stalno su mu morali mijenjati položaj. Zašto? Zato što odumiru čelije tijela koje su, na kojima čovjek leži. I zato bolesnika, teškog bolesnika se uvijek okreće i zbog toga u suri Kehf, vi znate da gospodar kaže وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ شِمَالِ da je Allah dao da se okreću na desnu i na lijevu stranu. Zašto da ne bi onaj dio koji je u zemlju, koji je uspostavljen, da ne bi, da ne bi cirkulacija u tom dijelu tijela odumrla. Treća je, kaže, vrsta samo sipanje vode. Znači prvo je donošenje vode, tu nema smetnje. Drugo je da neko umjesto tebe da spere dijelove tijela, ruke ili noge, ili da ti opere lice, to samo pokuđeno je izuzet, izuzetna je situacija kada je čovjek hasta, kada je bolestan pa ne može ne može sam da, da to učini ili ima neko drugo opravdanje. Kaže, posljednje je samo sipanje vode. Kaže, imam nevevi, ahaduhuma ukra. Kaže, prvi je stav, kaže da je pokuđeno. I ovo je, subhanallah, vrlo bitna stvar. Kada čovjek se od starta nauči da njegov posao Allah dragi ga je zadužio njime i niko drugi ga neće umjesto njega uraditi. U životu mi je puno bolje. Vi danas pogledajte, svako čeka da neko drugi uradi. Svako čeka da uradi neko, a na kraju uradi niko. Jel? Ne valja. Znači mora čovjek gledat šta on može uraditi, šta je njegova obaveza, šta je moja obaveza. Prvo je da je pokuđeno, a drugo je, kaže, da je bolje da se to ostavi. Znači, dva su stava. Između pokuđenosti i, eto, kao nije pokuđeno, ali preče je da, da čovjek to ostavi. Ovaj hadis Rasulullah, pored ovoga, pored propisa vezanog za onaj samo uzimanje abdesta sadrži još jednu bitnu poruku. Muhammed sallallahu alaihi ve je koristio prilike da razgovara sa ljudima. Ja vas molim, braćo i sestre, ako mi dozvolimo i to je sve što se danas dešava od, alhamdulillah, od ove revolucije tehničkih pomagala je prelijepo. Pa možemo, ne znam, odjeti neki abab Bratka ili sestra, neka rodbina odjeti u Maleziju, ode u Indoneziju, u Australiju, sad pa sad s tobom razgovara, komunicira, sve je lijepo. Međutim, način na koji mi koristimo tehnologiju, nažalost, nekako naše osjećaje, naše osjećaje otupi. I meni je žao što ljudi koriste tehnička pomagala da pokažu detalje iz svoga života, koje im je nekada čak farz bilo da sakriju. Da ne govorim da im je najpohvalno da sakri. Pa vi znate, subhanallah, evo nas u, mjesecu rođenja Muhameda sallallahu alaihi da ako ne možeš hranu podijeliti sa komšijom, šta je sunnet pegambera sallallahu alaihi Da je pokriješ. Kad je unosiš u kuću, da ne lomiš srca njegovome vladu. A danas imate tehnička pomagala. Umjesto da koristimo, da jedni s drugima razgovaramo, mi jedni drugima pokažujemo one situacije koje su možda i u našim životima izuzetak nisu pravu. Pa ko kažeš vidi mene ovdje, pa vidi mene, subhanallah. Razgovor je jedan od načina da se prenesi informacija. Muhammed s.a.v. je koristio čak i trenutke kada, da kažem, usputne, nije, nije, bilo, nije bila prilika da se posebno koristio te prilike da razgovara sa ljudima. Bitna poruka ovoga, ovoga hadisa je također kako su plemeniti ashabi se odnosili prema Muhammedu sallallahu Kaže jedan od mušrika, gledao sam Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako se abdesti, a njegovi plemeniti ashabi su gledali da uzmu od vode koja ostane iza Resulullaha, da se oni abdesti tom vodom. I kaže, tako mi Allah, taj se poslije primio islam, kaže, vidio sam vladara, kaže, oni nisu imali respekt i odnos koji ima imao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a nije dao da se ustaje ispred njega. Zamislite, nije da, Mohamed je prezirao da neko ustane ispred njega. U ovom je mjesecu kada se podsjećamo na Resulullah dozvolite da se osvrnimo na jedan detalj iz života Hazreti Usami ibn Zida. Mi svi imamo potrebu da neke stvari rješavamo u životu i onda ako smo vjernici i vjernice onda nastojimo da to riješimo na primjeran način. Ako imamo neka druga mjerila onda nastavimo po svaku cijenu da dođemo do onoga što, što želimo. Vjernik i vjernica, njihov uspjeh je, ja imam svoje principe, kroz te principe ostvarujem svoje interese. Ako srušim svoje principe, onda ja nisam ostvario svoj interes. Ja sam izgubio sebi u tom procesu. Usame ibn Zaid, radijallahu anhu, njegov nadimak je bio miljenik, sin miljenika. Pegamber sallallahu alaihi kaže prema Zeidu, koji je bio jel, oslobođeni rob se odnosio kako se odnosi prema svome djetetu. A prema njegovom djetetu se odnosio kao što se odnosi prema svojoj unučari. I kaže se da je jedna žena iz plemena Mahzum ukrala. I onda je pleme njeno se zadeveralo. To je kad ugledna porodica doživi takvu nezgodnu situaciju pa im treba neko zagovorništvo. I rekli su idemo kod Usami i Zida, on je taj koji koji je milenik, sin milenika. toliko ga Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam voli. moraju se ocijeći ruka. I vi znate da je situacija kada se šarijatski šerijatska kazna predviđa odsjecanje ruke jeste kada se ukrade vrijednost koja nadvišuje nisab. Nisab je evo u našim konvertibilnim markama negdje 6000 maraka. To je vrlo ozbiljan iznos za svakoga od nas. Naravno ima ljudi koji su imućni u biznisu. Ali da bi čovjek sada skupio 6000 maraka treba od naših plaća treba se dobro potruditi. To je možda u dvije godine ljudi u tri skupe 5-6 hiljada, pa ne znam ako mu treba za ovo ili za ono. Kažu da su došli kod Usame ibn Zejda i rekli mu zašto ne bi otišao kod Božijeg poslanika sallallahu alaihi da, da se ti za nju založiš. Kaže Usame otići ću. I e, gledajte sada, miljenik odlazi kod miljenika. Miljenik Božijeg poslanika odlazi kod miljenika gospodara svih svjetova kaže Božji poslaniče, zaista je ta i ukrala, došli su od mene traže zagovorništvo. Kaže da se Boži poslanik sallallahu alaihi sallam naljutio. Kaže, vidjelo se na njegovom licu da je vrlo ljut. A pazite, miljenik, najdraži mu bio među ljudima. Kaže, zar ti, kaže, u sami, Hazreti Pejgamber, sallallahu alaihi sallam, zar ti zagovor svoj ulažeš za jednu od kazni koje Allah, dragi, predvidio? I tada Muhammed s.a.v. kaže ti jesi miljenik, ali Fatima mi je još draža, Fatima je moja kćerka, čak kaže u Buhari se, bid'atu mini, kaže, ona je dio meni, Hazreti Fatima. Kaže da je Fatima kćerka Muhammedova, nije rekla kćerka Resulullah, nego da je Fatima kćerka Muhammedova. Ukrala, ja bih joj odsjekao ruku. Daleko je ona od toga da bi pomislila da ukradi. Ali Resulullah nas uči principijelno, da moraju ljudi biti jednako tretirani. I Fatima, koja je prvakinja žena u žene ona da je, da je uradila to, Boži poslanik sallallahu alaihi naglašava jednako se svi tretiraju. Posebno moramo ovim danima kada se prisjećamo Rasulullah sallallahu alaihi moramo se sjetiti tih detalja. Svi traže da se uspostave mjerila i pravda oko njih. Međutim, kada dođe do nas da mi uspostavimo pravdu u svome životu, mi to nismo u stanju. Zašto? Teško nam. Teško nam da mi budemo ti koji, koji uspostavljaju pravdu najprije. Mi moramo pokušati da nas Allah dragi u tome pomogne, da mi budemo onaj početak koji želimo da vidimo. Da nas Allah dragi u tome ako Bog da pomogne. Euzu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa wa salatu salamu ala mustafa wa ala alihi wa man Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennemu. Gospodaru naš, počasti nas da živimo stilom življenja Tvoga miljenika. Gospodaru naš, sačuvaj nas od svakoga zla, posebno od zla nas sami. Gospodar naš sačuvaj nas od neznanja, oholosti i umišljenosti. Gospodar naš pomozi nas da naše ruke rade za, dobro, za dobrobit umeta Tvoga miljenika. Gospodaru naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodaru naš zaštiti umet Muhammeda. Gospodaru naš zaštiti krv umeta Muhammeda. Gospodar naš pomozi umet Muhammed. Gospodaru naš učini nas da mi slijedimo njega u svim svojim stanjima. gospodar naš pomozi nas da budemo tebi iskreni i tebi predani. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla na oba svijeta. Gospodaru naš počasti nas da ovim hladnim danima se tebi sjećam. Gospodaru naš zaštiti umet i sve ljude od hladnoće ove zime. Gospodaru naš nahrani one koji su gladni. Gospodaru naš pomozi nama da nahranimo one koji su gladni. Gospodaru naš zbrini one koji su bez doma. Gospodar naš pomozi da i mi u tome imamo dobrih dijela. Gospodar naš zaštiti nas i roditelje naše. Gospodaru naš zaštiti nas i roditelje naše. Gospodar naš uputi nas i roditelje naše. naš uputi nas i braću i sestre naše. Gospodar naš koji je došao počasti ga, ako nije došao počasti ga. Gospodar nas zaštiti umet Muhameda na svakome mjestu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al